بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله <clears throat> نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل أنا شيني مجلس منتقصكو في كان لتافهم معجم ألفاظ الجرح والتعديل وتو هل ينزل muna kan karatun tarajum na malaman da suka kasafta alfaz na jar da ta'lil ɗin mun karanta na ibn abi hatim ar-razi bayan kuma na amr salah sannan al-imam sannan iraqi mun soma karatun tarjama na ibn hajar sai lokaci ya yi halinsa muka saya mun sai inda malam ya ce tufi alhafizu fi thamini wal 20 min dhil hijjati sanata 52 wa 50 wa 800 kana rahimahullah ya kasance shi ibnu hajar ilayhi almuntaha fi ilmi rijal shine makura a ilimi na mazaje wa ma fihi wato abinda yake nufi ilaihi muntaha shine qat a wancan lokacin kenan fi ilmin rijal wa ma fihi kuma abinda ya kasance a cikin tamin bayani asma'i na bayyana sunayensu wa dabti ma yushkilu minha kuma bayyana wato yin dabti wato furta wato furici da sunayen yadda ya kamata ma minha wato sunayen da in an zo babi na mutafiq da muftariq muftalif da muftalif kaga anan ne ishkal zai zo to yana da sanayya akan waɗannan abubuwa shine wadabti ma yashkilu minha aw tamyizi ma qad yahtalit ko kuma rarraba abubuwan da ana gani kama akwai cakuduwa a cikinsu. wa ma'rifati buldanihim kuma sanin garuruwansu wa tawarihi wa fayatihim da kuma tarihin rasuwarsu wa shiyakhihim da malamansu wa man rawa anhum da kuma ɗalibansu waɗanda suka yi karatu a gurinsu ma'al jarhi wa ta'dil tare da kushewa da kuma addalawa wa ghairi zalika da kuma kuma bayan wannan cikin abubuwan da ake karanta na ko kuma ana bukatan a san suna ilmin rijal wato shi mai kawo tarjamansa ya kaddamar da wannan saboda ganin ilmin rijal a cikin mustalahul hadisi shine abin da yafi kowanne wahala eh anan ne za a bambanta tsakanin wane ne malamin hadisi wane ne bai kai ba anan ne yake rabawa kaga al-imamu al-bukhari shi ma anan ne aka gwada shi sai aka ce imamul wato amirul sun yarda. sun sallama almin rijal ne aka yi to Allah ya ba mu kwakwalwan rike waɗannan abubuwan malam ya ce faƙarin farada fihi bai na ayani asirihi shi ibn hajar ya kadaito a cikin wato bai na ayani asirihi ya wato matasa ko kuma malamai na zamanin shi bai na malamai na zamanin shi satun da ya ce ayin kaga nan ya siffanta shi da wato abin da za a iya gano mutum kai tsaye cikin alfas na taukid ma akwai ayin ba to ana yin wannan sabida a nuna dama tamyiz na mutumin wasara kalamuhu umdata ta ahlil fannin jalili wasara ya kasance kalamuhu magansa Ibn hajar umda ta ahlil fannin madogaran ma'abotan wannan ilimin aljalili mai wato matukar daraja Alkhatiri kuma mai hatsari matukar hatsari ma me yasa ya ce a yi siffanta ta da alhatir din saboda magana kake yi akan mazaje an in ba dai dan hadisi ba zai ba kake yi ai eh, wani mutumin banza makaryaci ne a in ba hadisin ba ai wannan akwai masala ko wadda daga baya darasin darasin da su darusan da suka gabata mun karanta eh, wannan khutura na wannan abin musannafatuhu fihi adhat maw'ila man jaa musannafatuhu litatafan da shi ya rubuta fihi akan mustalahul hadis ko kuma ilmin rijal adhat ta kasance maw'ila makoma ballahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila maw'ila man jaa makoman waɗanda suka zo ba hadahu a bayansa hatta asu hatta asrana har zuwa ga zamanin da mu muke raye a cikinta wallazi yuqallibu an-nazara fi takribi at-tahdhib wanda ya yawaita gani da bincike akan cikin littafi na taqrib at-tahdhib ta'khudhu ad-dahsha mamaki za ta kama shi min bara'atihi akan korewa wannan mutumin waqtidarihi hmm? da iqtidar wannan haka ne ba haka ne waqtidarihi da isansa qadara alaka da ya isa iqtidaruhu isa kaiwa حيث إنه يلخص كل ما قيل في zai takaita duk abin da aka faɗa kan mai riwaya bi ibaratin kasira da lafazi wadda ba ta da tsawo jami'atin muharrara kuma ta tara duk abubuwan da ake nufi muharrara kuma tatacciya mislu kamar sikatun sabtun ko sikatun ko saduqun ko sadukun lahu auhamun ko da'ifun ko maqbulun ko majihulun ko maturuhun mabinan matrukun kenan abin da yake nufi ibnu hajar yanzu mun mu dauka misali daya wadda yake shahararre in mutum hadisin sa hasan ne ibnu hajar me yake cewa to kaga ibnu hajar shine irin wannan abu yanzu duk maganganun da suka gabatan nan ya duba sai yayi tahrir sai ya saka wannan sai ta na. sahawi ya zo bayan shi ayi dalibin shi ne amma kaga na ibnu hajar din tana nan shine abin da yake nufi ya yadbitu bil huruf sannan kuma yana dabt da harufa ma yashkilu min asma abin da yana da cafurwa cikin sunayen abin da yake nufi a bil huruf wannan misali kace ka ce ah, basham basham sai ce bilba'i a tahtiyya haka ne wa bishin muthallatha alfauqiyya haka ne haka ne wa tashdidi shine wa irin wannan shine adabtu bil hurufi misali Musa idbitha bil hurufi bil mim al madmuma wa bil wawi al hawai wa bis sin al maftuha haka ne ba to wannan shine abin da suke yake nufi da dabt bil huruf ai in ka lura mai iziya yana yin wannan abu mai iziya yana yin wannan abu duk da dai waɗanda suke karatun iziyan a wancan stage din gane wancan abin aiki ne a gurinsu saboda mutum shi yana so ka fasara mai abu amma an zo ana fasara mashi wani abu daban a da larabci sai a gane ta ma aiki ne wancan a wancan gurin ويضبط بالحروف ما يشكل من الأسماء ويبين طبقة الراوي سيبين طبقة أنا مي رواية وسنة وفاته لشيكرا رسولسا كل ذلك دكا ودنا بما لا يتجاوز السطر دك بزي وجه سدري حنيا دايبة أو السطرين أو السطرين كوكما لا يبيو على الأغلب ما فيها يوم لوكتا wa amma madhhabuhu fil jarh wa ta'dil amma tafarkin shi malamin nan a gurin jarh da ta'dil fayattadhihu za ta bayyana min khilali muqaddimatihi in mutum ya karanta muqaddimansa likitabihin nafis littafinsa mai daraja lisanul mizan yaqulu fihi yana cewa fal jarh wa in kana mufassaran qubila shi jarh da malamai suke yi kushewa kenan in ya zama a fassare qubila za a karba wa illa in bai zama a fassare ba umila bit ta'dili za a yi aiki da ta'dil da malamai suka yi wa man jihila haluhu wadda aka jahilci yanayinsa lam yu'lam fihi kuma ba a samu magana a kansa ba siwa qawli imamin face maganan malami daya min a'immatil hadith cikin malaman hadisi fal qawlu qawlu hadha al imami to lalle maganan wannan malamin ita ce madogara saboda baka samu komai a kansa ba to faljar faljar fal wa in kana mufassar in kana wa illa umila bi ta'dili wannan eh, ai irin lokutan da an samu eh, wasu sun yi jarh wasu sun yi ta'dil وممن yi يتوقف fi قبول قوله في الجرح man kana bainahu wa bain man jarahu adawa wa mimman yatawaqqafu na daga cikin wadanda za a sayu fi qabuli qawlihi gurin karban maganan fil ga kushewa ba za a karba maganarsa ba na daga cikin wanda ba za a karba maganansa ba za a saya man kana baina huwa baina man jarahahu adawa wadda ta kasance tsakaninsa da wanda ya masa jarh akwai wata adawa tsakaninsu sababu hal ikhtilafu fil i'tiqad kila ta zama sababin sabanin su gurin aqida wa yaltahiqu kaga sababin zai yi kuma ya zama wani rikici ne tsakaninsu wani rikici tsakaninsu kuma da ya faru da Imam Malik da wani mutum da wani malami wal ta shi wancan kam da imam malik yi magana ya sai imam malik in yi magana a kansa an bai janye ba ba za a karba hadisin shi nan gaba ba sai da yi wa imam malik magana ce ya janye maganan nan duk da haka kuma a wancan lokacin ba kan hadisi ba ne wata matsala ce daban ta faruwa tsakanin su wa yaltahiqu bihi kuma za a isar wato za ta hadu da wannan ma ya kono sababu fasa, abinda sababinta ta zama gasa fil maratibi a maratib na malama hadisi abinda yake nufi anan jama'a munafasan nan hmm? misali an ambaci ibnu abu zura razi kaga abu zura jabal ne wurin hadda sai aka ambaci wani sadukun wani mutum shi sadukun sai yawal hibzi shi abu zuru a cikin masu haddan masuna sama sai kai ka zo ka tambayi malaminka malai abu zura da wanin nan ya haddan sai ce ai wa fulanun hukun yana nufin in ka hada shi da wannan wannan shine munafasa kenan inda arabe suke wannan ma bai da masala wancan ba bai da masala kaga wani lokaci kuma su je maka abu zura ai fiqatun wancan to kenan mafhum shi wannan ba fiqa bane a'a ba zai yi ka hada su ba gurin munafasa to kenan a in anan ma inda sun yi sun yi maganar saboda munafasa to ba za ka yi ka kafa hujja da wannan abun ba saboda limas'alatin aridah wa amma ta'dilu amma ta'dili fa yanbaghi an yata'ammala aidan qawlan an yuta'ammala ko yata'ammala aidan aqwalal muzakkin dole ne a yi la'akari wato a saya a yi tunani at ta'ammulu tuntuntuni an yata'ammala aidan aqwalal muzakkina maganan waɗanda suke yin tazkiyar nan yace dole ka sai ka duba kai nazari kuma maharijaha da kuma mafitan maganganun su kenan me yasa suka fade ta faƙad ya ƙolul zai yi wani adali yace ce fulanun thiqatu wane amintacce ne wala yuridu bihi annahu mimman yuhtajju bi hadithi kuma baya nufin yana cikin waɗanda ana kafa hujja da hadisinsa wa inna madhalika ala hasabi ma huwa fihi kawai wannan an fada ne saboda yanayin da yake ciki shi wancan da mutumin kirki shi yasa ce fiqatun wa wajhu su'al wa wajhu su'al in anhu kuma akan tambayan da aka yi masa a gurin ai kayfiyatu tawjihi su'al lahu yadda aka wato fuskanto masa da tambayan ita ce yasa ya faɗi wannan magana faqad yas'alu 'anil rajulil fadili faqad yus'alu zai yi tambaya an ar-rajul fadli akan wani mutum mai mai daraja al-mutawassit fi hadithi inda ka zo gurin hadisi shi mutum ne saka sakiya fa yuqranu bid du'afa sai a hada shi da wasu da'ifai kaga shi dama wancan din mutawassit ne ba cancan bane sai a hada shi da du'afa fa yuqal sai a ce ma taqulu fi fulani wa fulani wa fulani kaga wannan kyakkyawan misali ga abin da muka faɗa da su nan munafasan nan fa kula, sai ce fulanun fiƙatun ai wani amintacce ne yuridu annahu laysa min namati man ƙorina bihi baya cikin jerin waɗanda aka ambata fa namatun arrafta ƙulfi, hin namat to wancan namat din shimfida ne wannan namat kuma hanya yake nufi jerin yake nufi mu'allafatuhu kaga wannan nassu kalami ibn hajarin ya ɗauko maganan ibn hajar ne sai ya zo ya kawo usulubinsa ga yadda yake tafiya a wasu lokuta mu'allafatu littafan da ya rubuta shi ibn hajar mu'allafatuhu kathiratun jiddan suna da matukai yawa lida saboda wannan naktafi huna zamu takaitu anan zamu wadatu anan bi dhikri ma ta'allaqu minha bil hadisi wa ulumihi faqat kawai abubuwan da suna da alaka da hadisin nan kawai a kanta ne zamu mu saya a ta akwai ithaful mahara bi atrafil ashara sannan annukatu dhiraf ala al atraf atraf annan litafina al hafiz al miziko ko al atraf tuhfatul atraf hafiz al mizzi mai tahdhibul kamal menene sunan shi mizzi alhafizul mizzi da bari faɗi sunan yusuf ibn zaki haka ne ibn zaki abdurrahman ibn yusuf yaushe aka haife shi to da yaushe ya rasu sarki ya tabbata ga Allah ba wanda ya sani rasuwan shi hafizul mizzifa mai tarihul kamal <laughs> ah, ah. dari shida da hamsin da hudu aka haife shi dari bakwai da arba'in da biyu ya rasu alhafizul mizi wato kuji kutubu sita hmm? kutubu sita nan imam ahmad da imam malik malaman mazahibul arba'an nan dai shahararrun nan ka nemi ka san sunan shi haifuwan shi rasuwar shi wannan abu ne wadda bai kamata ya zama baka sani ba ba gane wannan kuma in baka fara yanzu ba da baka fara ba kai litti to ka fara yanzu duk wanda ka karanta an fadi sunan shi ya wuce to ka kokari ka san sunan shi yaushe ya rasu sunan shi yaushe ya kuma kayi kokari ka yi memorizing ta zauna a kwakwalwarka mun gane wannan to annuka tuziraf ala al'atraf sannan tarifu ahalin takdis bi maratibin mausufi na bitadlis wannan shi ne wadda aka fi santa da tabakatul modalisina amma ka sunanta na asali تغليق التعليق at-tamyizu fi takhrij ahadith sharh al shine at bassam yake yawan kawo yakan yawan abin nan kafa hujja da ita cikin sharhin shi tawdihul ahkam wanda yayi wa yana yawan kawo maganan talkhisul habir at-tiraya fi takhrij ahadith al Hidaya wannan ya ikhtisar daga nasbur raya fi takhrij ahadith al Hidaya na al-hafiz az-zailai sannan fathul bari sharh nasih al-bukhari هو أعظم شروح البخاري على الإطلاق وأجل وأجل تصانيف الحافظ شي من هاجر ما أتشغل تتفن شبا وانده يكي فتح الباري درجة كما أتشكين شروح نصر البخاري كبا وانده يكيشي على الإطلاق هكما لا يشك القول المسدد في الذب عن عن مسند الإمام أحمد ya yi magana a cikin takan hadisai waɗanda wasu suka yi suka yi wato zata ko kuma takaman hadisai ne mawdu'ai kuma a cikin musnad na Imam Ahmad ibn Hanbal ne sannan al Shafi fi takhrij a hadifin kashaf wannan kuma wa talkhisun li takhrij az a li ahadith na Zamakhshari littafi na مختصر الترغيب والترهيب اختصر فيه كتاب المنذري الحافظ المنذري في قدر ربع ربع, ربع الأصل wato dai ikhtisar nata ta zama kaman ɗaya bisa kuɗin littafin ne wantaka minhu wantaka minhu ma huwa aqwa isnadan wa asahhu matnan kuma bayan ta cewa sai ya zaɓi abinda shi shi yafi karfi gurin isnadi kuma shi ya fi inganci gurin matane al-matalib al-aliya bi zawaid al-masanid thamaniya istarada fihi ahadith thamaniyati masanid ya tattara hadisai na musnadai guda takwas ne fastakharaja min kulli al-ahadith ala abwab al-ahkam sai kawai da ya dama su guri daya sai ya ciccire hadisai ya rattaba su bisa ga babuka na fiqh kaga kenan ya mai da shi ya zama a jamia kamar uslubi na Imam al-Bukhari da sauransu khilafan li tartibil masanidil mustamaddi minha khilafan kuma baya litartibil masanidi ga jerin su musnadai guda takwas din nan al-mustamaddi minha wadda daga cikinsu ne ya zazzakulo ya ɗauko hadisan nukhbatul fikar fi mustalahi ahli al-athar ikhtasara fihi ulum al-hadith li ibn salah kaga yace nukhbatul fikr ikhtisar na ma'rifatu ulumul hadith afwan muqaddimatu ibn salah ulumul hadith na ibn salah ne wa zada anwa'an lam yadhkurha ibn salah kuma a cikin ta ya kawo abubuwan da ibn salah bai kawo ba nuzhatun nazar fi tawdih nukhbatil fikr wannan kam sharhun sharhi ne na nukhba annukatu ala ulumil hadith ibn salah wannan annukat abubuwa masu matuƙa amfani na lungu kenan wannan nukta ne yayi akan littafin kuma tana da matuka amfani hadiyu sari muqaddimatu fathil bukhari kaga wannan littafin hadiyu sari shine sirrin sayyid bukhari duk maganganun da aka yi na kalubale akan sayyid bukhari sai da yabi ya bada ansa akan ta kap kuma duk abun da kana ganin akwai na rikici da wani abu a cikin sayyid bukhari sai da yi magana a kanta manuwal ne kawai kace na sahih bukhari wancan hadisi mu'allaq da wani ne da kake fada duka ka koma can zaka samu jawabi a can shine sai da sai da yazo na yi muqaddiman nan ya gama komai sannan ya shiga sharhin littafin تبصير المنتبه بتحرير المشتبه تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة تهذيب التهذيب وهو تهذيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ المزي حافظ المزي شيني ما تهذيب الكمال آه، شي يوالي تافين تاياساكي يوالي تافين أيكي شيني أبن دايكي نبي تهذيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال تقريب التهذيب اختصره من كتاب تهذيب التهذيب وانا صور وذكر فيه رجال مؤلفات أصحاب الكتب الستة sai ya kawo mazajen kutubu sita ne a cikinta lisanul mizan ضم ma ما, ما فات fi في ميزان a cikin lisanul mizan ya hada wa wannan littafin abubuwan da suka kubuce wa zahabi a littafinsa shi zahabi mizanul i'tidal fi ruwati akan masu riwaya wa dhakara fihi tarajuma mustaqillatan ma intiqa'in wa tahqiqin wa dhakara sai ya ambata fihi a cikin littafin nan tarajim wasu tarajim na mazaje mustaqilla masu zaman kansu ma'antiqa'in tare da za wato zabi al-intiqa'u ka tara abu sai ka zabi waɗanda suka fi kyawu a cikinsu wa tahqiqin da kuma inganci tahqiq wannan tabbatarwa za mu ce ko al-isaba fi tamyiz sahaba wannan ya rubuta ta akan sahabbai ne kaga waɗannan littattafansa ne wadda ya rubuta akan hadisi ne kurun ما ليش مراتب الجرح والتعديل عند الحافظ ابن حجر مراتب الجرح والتعديل قولين ابن حجر كان للحافظ ابن حجر ترتيب ابن حجر ينادى جيري أدق شي في واتو أسلي دقيق إن كاتش دقيق شيني كيكي دا كيكي أدق وانا اسم التفضيل أدق من ترتيب الذهبي واتو شي ناسا jerin kyawunta ta fi na zahabi wa yabdo anna libni abi hatimin ba'd tasiri a alayhi fi hada tartibi wa yabdo kuma yadda zaka duba anna libni abi hatim ga abdurrahman ibn abi hatim ba'd tasiri a alayhi yana da wani irin tasiri fi hada tartibi a akan jerin da ibn hajar yayi wato ibn hajar in kaga yanda yayi jerin nan kamar ya yi kwaikwayon ibn abi hatim ne ya ce. wa in kanat libni hajarin ko da dai shi ibn hajar yana da asalatun wadiha assasa abu wato a matsayin ginshiki wadda take mai zaman kanta in ka duba akwai wasu abubuwa wadda nashi ne na kanshi amma ka duba salon kamar yayi kwaikwayon ibn abi hatim ne rattaba ibn hajarin ruwatul athari ala ithnai ala thnatai martaba ya jera su zuwa ga martaba goma sha biyu daga ne ba almartabatul ula martabatu sahaba wa dhalika li sharafihi wal martaba na farko sune sahabbai saboda darajar su ne wannan kuma na biyu man akkada madahahu wanda ya maimaita masa wato yabo imma bi af'al ko dai da siga na af'al kaman awthaqun nasi aw bi sifa ko kuma gurin wato maimaita sifan lafzan kamar thiqatun siƙa. Au ma'ana au ma'ana ko kuma maimaita lafazin gurin ma'ana thiqatun hafizun kaga thiqatun hafizun gurin ma'ana ne an maimaita ta saboda siƙa da hafiz ma'anoni daban-daban ne ma'anan wata ma'ana daban ne kenan an hada abu biyu ne amma thiqatun siƙa abu ɗaya ne aka maimaita ta al-martabatu ath-thalitha man ufrida bi sifa wanda sifa an an kadaita shi da sifa guda ka fiqa ko mutqi ko thabt ko adlun martaba na hudu man qusira man qasara an darajati thalithati qalilan wanda ya dan sauka ga daraja ta uku dan kadan amma walayhi al-ishara bi saduqun aw la ba'sa bihi aw laysa bihi ba'sun yana musu ishara da haka al-martabatu al-khamisa man qasara an darajati ar-rabi'ati qalilan wanda ya dan gazaga martaba ta hudu wa ilaihi lishara bi saduqun amma sai ce sayyul hifzi ko kuma saduqun yahimu ko lahu awhamun ko yukhti'u taghayyara bi akhiratin kenan daga karshe wannan irin mutanen da ikhtilati ta same su wa yaltahiqu bidhalika man rumiya bi naw'in min albid'a kuma sai za a ya isar ga wannan wanda an dan jefa shi da bid'a Ka كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتهجم التشيع sananne ne amma ku tashayyo ba shi an ce na kafircin nan ba fa kun san tashayyo da ake nufi a nan ba na? wato mutum ya ga sai na ali yana da falala na musamman akan sauran ya mafi sauran ko kuma ya kaddamar da shi akan wurin falala akan Usman ko kuma hadda sauran to wannan shine tashayyu da ake nufi amma cikin malaman hadisi inda mutum ce an san rafidi ne to ba za a karba hadisin shi ba saboda bid'an shi ta yi kamari wal qadar wannan eh, masu zagin ahlul baiti su ne nawasib wal irja wannan kan murja wat tahajjum wannan jahmiya ne ma bayani da'iyati min ghairihi ma bayanin da'iyati min ghairihi tare da bayyana abin da zai janyo wa mutumin bala'i min ghairihi ga koma bayan waɗannan abubuwan kenan tare da wasu abubuwa daban wadda bai ambato su anan ba dama ba istiqsa bane zai yi sannan martabatu sadisa man laysa lahu min alhadith illa wadda bai da hadisi da yawa walam yathbut fihi kuma bai tabbata akan malamin nan ba ma yutraku hadithuhu min ajlihi ba ka da hujjan da zaka daina karban hadisin sa wa ilayhi al-ishara bi lafzi maqbulun haythu yutaba wa illa in ba a samu ba fa layyinul hadisi kenan ba a samu mutaba ba layyinul hadisi ba za ka karba hadisin ba kenan mutumin da bai da hadisai da yawa ne wannan almartabatu sabi'a Rawa, rawa anhu aktharu min wahidin Wanda mutum sama da daya ya rawaito daga gare shi walam yuwathaq amma ba a samu ta'dil akan sa ba walihi al-ishara bi lafz masturun aw kuwa majhulul hali ba ba ba ba tawfiqi ba ba abin jarh ba ta'dil an yi shiru kenan kuma ba bai da dalibai da yawa kaga in yana da dalibai da yawa ya zama shahararre to wanda ya zama yana da ɗalibai da yawa kuma ya zama shahararre to wannan ba bukatan a yi ta'adil ɗinsu kamar su imam malik al-martabatu thamina mallam yau fihi tawfiqun li mu'tabarin wanda ba a samu tawfiqin ba wato yaba masa daga wani mutum malami wanda za a yi la'akari da shi Kena wannan zikur man yu'tamaru qawluhu fil jarh wa ta'dili lam yujad lahu qawlun mimman yu'tamaru ƙaunar na'am kenan ba a samu daga wanda za maganganun su madogara ba wa wujida fihi itlaqu dhafi kuma an dan samu an yi mai itlaqi na rauni Wala mai fassar amma ba a yi mata tafsiri ba wa yahi ishara bi lafz sai ce dha'ifun dha'ifun المرتبة التاسعة من لم يروي عنه غير واحد wanda ba samu wanda ya rubaito daga gare shi ba sai mutun Wala mai yuwathaq kuma ba a samu tawfiqi ba wa ilayhi al-ishara bi lafzi majhulun almartabatul ashira mallami wathaq albatta wanda sam ba a taba samu ko kuma ba a samu wanda ya masa tawfiqi ba kenan ko mutumin da ba a yi la'akari da maganan sama bai yi magana a kansa ba wa du'ifa ma dalika bi qalihi tare da wannan an yi masa wato an kushe shi da ko da abin da za ta aibanta shi wa ilayhi al-ishara bi matruk aw matrukul hadifi aw wahil hadifi aw saqitun kaga wannan matruk wanda ya bai kune maka bayani shine matrukuhu ma wahidun wa azma'u li dhafihi fa huwa karan gane wannan المرتبة الحادية عشرة من اتهم بالكذب وان انا تهمت وان انا تهمت شي da ƙarya wa yuqalu fihi muttahamun ko muttahamun bil kadhibi al martabatu thaniyata ashara man utliqa alayhi ismul kadhib wal wanda kai sai an dangwala mai wannan lafazin a ce muttahamun nan kadhabun ko wad'un kaman kadhabun ko wad'un ko yad'u ko ma akdhabahu wannan ma na tafdil ne ko mafana ma na ne ma kai lalle wannan kam ne mulahadatun ala hada taqsimi abun dubi akan wannan kasabta wanda ibn hajar yayi kenan abin da yake nufi da mulahadat observations shine mulahadat da wa wadihun min taqsim ibn hajar tana fili a kasabtawan ibn hajar annahu ibtada bi martabatin lam yadhkurha ibn abi hatim ya fara da jeri da martaba wadda ibn abi hatim bai ambato ta ba fi tartibi hisani a jerantawarsa na biyu ولم يذكرها أيضا كل من ابن الصلاح والحافظ العراقي ابن الصلاح العراقي duka basu ambata ba وهي مرتبة sahaba? ita ce martaba na sahabbai din nan shine ya kara su basu kawo ba wal waqi' abin da yake faruwa anna libni abi hatim shi ibn abi hatim yana da manduhatan abin hani fi adami dhikriha gurin rashin ambatonsa ambatonsa le ne saboda abubuwa biyu ne awwaluhuma na farko annahu sarraha fi muqaddimati kitabil jarh wa ta'dil a cikin littafinsa na jarh da ta'dil a muqaddima ya fat ya fat ya to ya fata fili ya fada qarara annahum udulun su adalai ne bi ta'dilillahi lahum da addalawan Allah subhanahu wa ta'ala wa ala dhalika sabida wannan falaisu mahalla Bahsin inda ulama al-jarh wa ta'dil to wannan baka bukatan kai bincike a kansu li yutliqu alaihim shay'an min alfadhihim har ma ay musu itlaqin min lafazi saboda shi a gurin shi sahabbai ka sai ka sa musu martaba kana bata kanka lokaci ne tunda mutanen kirki kai ne ka ce sahabatu kulluhum ululun to kamar mazajen nan su zauna ka je kai bincike akan wasu bathani hima na biyu haka ne annahu yurattibu ruwata yana yana jeranta masu riwaya min khilali tartibi min khilali tartibil alfazi gurin jera lafuzan nan allati utliqat alaihim wanda an yi musu itlaqin walam yurattib arwata ammatan amma bai jeranta masu riwayan nan ba dukkaninsu kama fa'ala fi tartibil awwali kamar yadda yayi a jerin shi na farko wa ghayru khafin ai ba za ta boye gare ka ba annal ulama su malamai lam yutliqu alaihim shay'an min al-alfaz ba su itlaqin wani lafazi wa kullu ma yaqulunahu inda sahabi duk abin da suke fade gurin sahabi huwa bayanun wannan kawai bayani ne annahu min as-sahaba kawai shi yana cikin sahabbai ne hatta yafhama annahu fawqa at-ta'dil wal jarh har a gano cewa shi yana sama da ayi mai jarh da ta'dil gane wannan magana أنه حاول في بعض المراتب كما ياي كوازو ياي إيا كرنسا أقولين جيران تاوا بوسو جيرين كان أن يبين الأساس يبين أسلي الذي من أجله يطلق على الراوي اللفظ ويبين سبب تسعى أنا ولا ما رواية الإطلاق وانا اللفظ نعم. وهذا وانا wa in kana khutwatan jadida tidda ne wannan sabon mataki ne daga ibnu hajar fa innahu la yantabiqu to wannan fa bata hawa ala aqwali kulli al-a'imma kam lafuzan dukkanin malamai kenan yadda shi ya raba su misali sadukun wanda wato mutumin ne wanda haddan shi tana da dan rauni irin wannan kasaftawan ibnu hajar shi ne yayi shi ne yana cikin mulahazat din kenan amma na abin da malam yake nufi duk da dai su malaman ala haddin sa ba dukkan su kaf ba zai yi ka ce dukkan su in sun ce sadukun ga abin da suke nufi ba to kai kuma sai ka ce to anan abin da aka fada a baya ah, akwai ai maganganu na baya wanda ya wuce magana ne wadda misali in an ce mutum sikatun wani in ya ce fiƙatun ko kuma laisa bihi ba sun kai laisa bihi ba sun wani in ya ce laisa bihi ba sun yana nufin fiƙatun ne akwai haka ba to kaga wannan islahun hasun bihi ne to in dai lafazi sadokun a istilahinsu suna amfani da ita a matsayin mutumin da haddansa tana da ɗan rauni to duk wanda ya ce sadokun baya nufin haka a gurinsa wannan islahun hasun bihi ne gane wannan ba فإنه لا ينطبق على أقوال كل أئمة فكثير ممن حكم عليهم haka حاتم الرازي أنهم مجهولون da yawa daga cikin wadanda Ibn Abi Hatim ya saka ya dangwala musu lafazi na majhulun rawa anhum aktharu min amma kuma mutum sama da daya sun ruwaito daga gare su amma shi Ibn Hajar a shi majhulun mutum daya ne to amma ibn abi hatim akwai waɗanda ya ce majhulun kuma mutum sama da daya sun ruwaito a gurin to wannan mala abin da yake nufi in ka ji lafuzan to dole ne ka dinga yin bincike kar ka saya a kan lafazin ibn hajar shi kadai wannan ma abu ne wadda take da tana da amfani sosai gurin yin dirasa na isnadi in ka zo ka duba maganan ibn hajar to ko maka duba na wasu mai suka faɗa kar ka sai akan wannan kadai. sannan kaga takribu tahzib shi littafi ne na tini-tini kana so ka duba wani abu da wuri-wuri ne in ba haka ba inda ya jira sana isnari ake ba a yin amfani da takribu tahzibi sai gane wannan saboda shi somari ne gane wannan saboda yanzu kai za ka yi paper presentation za ka zo da somari ka ne samare wanda ka rubuta abubuwa kadan-kadan a oh, in ka shiga lungu ya za ka yi gane wannan saboda haka sai a gane wannan mala ya ce alhafizu sahawi daga ne ba? huwa alhafizu wannan shi ne malami na shida kuma na karshe huwa alhafizu almuhaddithu almu'arrikhu alhujjatu alfaqihu almufassiru aladibu alnahwiyu abu alkhairi wa abu abdullah kaga kunya biyu ko muhammad محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد شمس الدين السخاوي وكما شمس الدين السخاوي ولا في القاهرة في ربيع الأول سنة واحدة وثلاثين وثمانمائة يا أنها يفيش هجرة الذي تقص ثلاثين دايا ولكن أصله من سخا أصل سمت من قرن سخانه min ƙura Misir daga cikin garuruwan garin hafi hafiza kathira min al-mukhtasarat ya haddace da yawa cikin kananan littattafai wa qara ala kibari ulama'i wa shuyukh misrih kuma yayi karatu gurin da yawa daga manya-manyan malaman zamanin shi kuma garin shi ulama'i wa shuyukh misrih garin shi wa hasrihi kuma zamaninsa amsalukum al-jamal ibn hisham salih al-balquni bulqini haka ne ba wa sharaf al-manawi والشمني وابن الهمام والحافظ بن حجر ولازم بن حجر وانتفع به وتخرج به في الحديث يا لازم شي بن حجر أولين سنما يا قم كراتون سنة حديثي أقبل السخاوي على طلب طلب الحديث بكليته شي كوي يا سكا كان ساقون النيمان علم حديث نن كليا كبعد watadarraba fihi watadarraba fihi ya dinga yin training na kansa wa sami'a al-aliya wan nazila ya ji wannan ilimi na ali da kenan abin da yake nufi sami'a al-aliya wan nazila ya karba daga wadanda hade wato isnadin su tana da tsawo kuma ya karba daga wadanda isnadin su ba ta da tsawo gane ai sami'a al-aliya wannazila Ba ya nufin al'ali wannazil wadda ka karanta can wai ya iya hali da nazil sami al'aliya wannazila misali malamin nan kaje ka samu riwaya ijaza na sayuwar bukhari wadda tsakanin shi da buhari mutum goma nan kuma mutum bakwai to ai wannan hali wannan nazil ne wannan shine abin da yake nufi wa akhadha an mashayikh makkah wal madina ya karba ya karatu daga malaman makka da madina sun ma'ada ila watani sai ya koma garin shi wartahara ila al-iskandariya sai ya je ya tafi garin iskandariya wannan ita ce yau birnin garin abin nan Egypt ba wal Qudus wal Khalil wa Dimyat wa Dimashq wa sa'ir wa sa'ir jihati Sham wa Misra kuma sauran garuruwa yankuna na Sham da Misra wa bari'a fi hadha sha'ni ya ƙure a wannan ilimin wa faƙal aqrana ya wuce gaba a tsakanin 'yan uwan shi ɗalibai wa hafi min alhadithi ya haddace cikin hadisai ma sara bihi da nan ahli asrihi wadda ya kadaitu daga ita a gurin mutanen zamaninsa tun mahajja fi sanati 70 wa 800 da 870 ya je aikin hajji wajawara ya zauna a garin makka wantafa bihi ahlul haramaini mutanen makka da madina duk ɗalibai sun amfanu daga wannan malamin sun ma'ara ilal qahira sai ya koma garin shi wa amna haditha ya karanta da hadisi ala ma kana alaihi akabiru mashayikhihi wa mashayikhihim ko ala ma kana alaihi akabiru mashayikhihi wa mashayikhuhum على ما كان عليه أكابر مشايخه ومشايخه النبي wannan, معطوفا على أكابر ne alama kana alaihi bisa ga abin da suke sun tabbata akai akabir mashayikhi manya manyan malaman shi wa mashayikhuhum haka su ma malaman su sun tabbata akan wannan yazo ya zauna ya karanta da hadisi kenan wan tafa'an nasu bihi mutane sun amfanu daga malamin nan thumma hajja marrat yayi hajji ba so daya ba ba biyu ba wajawara mujawaratin ya kuma yawan zauna kusa da garin abin kusa da harami in sun ce jiwar nan yawanci suna nufi makotaka ko kuma zama a cikin masallacin gurin karatu da karantarwa shine sun ce wa zama shari al’imamu jarullah imamu zamakhshari imamu jarullah wato ya je wani gari ne garin tana da sananin sanyi sosai Ka san sanyi in ta yi yawa kaga hannun kan nan in kawa ya gari da ta safe in ka tashi sai ga hannun nan babu takarye ma ta fadi ka sani ba saboda sanyin to shi da ya tashi kaga ya ga kafan shi a gefe ta ce oh wannan garin kawai ya tattara kayan shi ya zo ya zo na garin makka sai ce alimamu jarullah imam zamakhshari kenan وخرج لجماعة من شيوخه أحاديث يرويتو وتياربت للتافي يرويتو دقما دمانس حديثي وجمع كتابا يتترى للتافي في تراجم شيوخه أكن ترجمة نما لمنسى في ثلاث مجل في ثلاثة مجلدات تكاجفة malaman shi da ya rubuta tarihin malaman shi tarjaman su ma ya rubuta mujalladi guda uku وكان يروي صحيح البخاري عن أزيد من mi'atin wa yana da riwaya na sayo bukhari nan daga mutane malamai sama da ɗari shi ne wanda da ya ce maka al'ali wani hasil ɗin nan waje ta ma'alahu min ta bis sama'i waje ta ta taru tare da malamin nan lahu gashi sahawi min ta daga riwaya bis sama'i da ji walƙira da kuma karatu ma ya fi wasfo abinda siffantawa ba za ta iya siffanta maka ita ba makana bainahu na bainan su sallam an fusin duk da tsawon zamanin shi shekara 800 ɗan nan hadda aka haife shi akwai hadisan da ya ruwaito tsakanin shi da manzon Allah mutum goma kaga gudun shi hali ne ai imanau ko ko ka kasabta su zuwa ga shekaru ɗari ɗari ai abin nan eh, sanadin nan ya zama ali wa sami al ala shaykhihi al ibn hajar saboda malamin shi ibn hajar ma akwai na shi ushariyat hadisai ne wadda tsakanin ibn hajar da manzon Allah mutum goma kaga sahawai ma ya samu wannan rabon وسمع الكثير على شيخه الحافظ ابن حجر يا كرا يا يوان كراتو غرين ابن حجر ولازمه أشد الملازمة يا لازم ابن حجر لازم تاوانا مكورة وحمل عنه ما لم يشاركه فيه غيره ya karba daga malamin nan abin da wani shi bai yi masa tarayya ba cikin ɗalibai wa akhadha anhu akthar tasanifihi mafiya yawan littattafansa ma a gurin malamin nan ya karanta kenan wanda ibnu hajar ya rubuta kaga waka a bakin mai shi shi ibn hajar ya rubuta gurin ibn hajar ya karanta kaga kai sai zai ce maka malaminmu ya ce kamar abdurrahman ibn qasim da imam malik ne shi ma kai sai kai zaka je ka nemi riwaya na yahya ibn yahya al-laisi ko shi ibn qasim ma gurin imam malik ne ya karanta ba so dai ba ba so bai ba daga karshe ma an ce mishi kai eh, an yi graduating din ka tashi ka tafi ka je ka karanta daga garin ku sannan da ya zo ne su suhnun sun zo sun samu karatu a gurin abdurrahman ibn qasim wa akhadha anhu akthar tasanifi wa qad ghalabat alayhi mahabbatu shaykhihi hada wato son da yake wa ibn hajar ta gallabe shi ta mai yawa fasara la yakhruju an ghalibi aqwalihi sai ya kasance ma mafiya yawan lokuta maganganun shi ma ba zai iya sabawa ibn hajar ba kamar ibn al-qayyim da ibn taymiya saboda yadda suke kudda in ka ji ibnu taymiya yayi gabas to kaje ka yi lalaman ibnu qayyim shi ma bayan shi in yayi baya shi ma haka saboda kasantuwar su tare ne qala anhu shaykhu al-hafiz ibn hajar ibn hajar ce huwa amthalu jama'ati shi fa wannan shine yafi kowa a cikin dalibaina shine wanda zaka ce yana da daraja da kwazo da sauransu a cikin su توفي السخاوي بالمدينة munawwarati يوم Ahadi. الثامن والعشرين من min من سنة اثنتين وتسعمائة الإمام الصحابي رسول أقريم مدينة رانا لهدي kwana na ashirin da takwas daga watan sha'aban shekara na dari tara da biyu wa dufina bil an binne shi a makabarta na baqi'i bi jiwari mashhadil imami malikin rahimahumallahu ta'ala kusa da wato makabarta na al'imamu malik ibn anasin rahimahumallahu ta'ala Allah jikansu gaba daya kana rahimahullah ya kasance shi imamu sahamin kibarin nukadin rijal na daga cikin manya-manyan mazaje nukadin rijali masu magana a akan rijal allazina badalo fihi juhdan kabiran waɗanda sun yi ƙwazo na makura a cikinta shi ne cirewa bayarwa faƙar ta kallama fin rijali jarhan wa ta'dilan ya yi magana akan mazaje gurin kushewa da kuma addalawa ba da jam'ihi aqwalan nuqadi fi rajuli bayan da ya tattara maganganun da malamai suka yi akan mutum daya kaji fa to kaga nan nukta ce mai amfani sosai ba zai ka ɗauka maganar malami daya sai ka dangwala wani wata magana ba sai ka tattara maganganunsu gane wannan sabida in baka yi haka ba ko misali assignment ne kai ka ba kanka misali ka ce bari yi dirasan wannan yasnatin in ka yi akan littafi daya in ka gama sai ga da kai da nasiru jina ba da sauransu duk naka da nasu zama daban-daban ne dama inda za ka gano cewa ka iya abin ko baka iya ba ko hadisin ka je ka mata aiki kai yanzu a asamin da ka bawa kanka hadisin nan hasan ne a gurinka ko sahihi ne ko menene ba ta sai ka je ka duba su warancan manyan mai suka fada in ka ga kana muwafaka da su eh, to yanzu ka fara shiga hanya kenan amma duk ka yi kai da su kuna sabani to har yanzu akwai aiki a gaban ka <coughs> zakara hulasa ta akwalihim bilafdin wahidin sai kuma ya ambata maka mato hulasa na maganganunsu a lafazi guda Aga kenan wa huwa fi filihi a aikin da yayi gurin tattara maganganun su sai ya kawo maka lafazi daya wanda matattara ce na dukkanin maganganun su mushabihun fil al-hafiz zahabi mai kama da aikin zahabi ne kathiran fi kitabil kashif a littafin shi kashif wa fa'a wa fi'l al-hafiz ibn hajar fi kitabit taqrib da kuma aikin ibn hajar wanda yayi a cikin taqrib tama mai kama da malamin shi ne yace mun gane wannan magana ma'a anna li hadaini al-imamaini tare da wato ma'a tare da anna li hadaini al-imamaini ga malamai guda biyu din nan kalaman maganganu mansuran wato magana ne wadda mai fadi fin rijali akan mazaje khilala kutubihim a cikin littattafansu illa annahuma sai dai su baraza sun zama fitattu fi janibi takhsis kitabin fihi khulasatul ahkami ala rijal gurin wato takaita littafi wadda yake ya tattara hukunce-hukunce akan mazaje wa haza lam yaf'alhu al-hafiz da sahawai shi sahawai bai yi haka ba yana so malam yake so ya gaya maka shi ne. shi sahawai dai abinda ya raba shi da Ibn hajar da zahabi su wadancan suna da littattafai akan ilmin rigar hasatan. amma sahawai shi bai yi haka ba shi to a yana ya yi sunan nan fathul mughis da ya yi mata sharhi a cikin ne mai aikinsa wali sakhawi ga alamatu sakhawi aliyadu tola hannu wadda tana da tsawo wannan matsal ne fil ma'rifati bi asma'ir rijal gudun sanin sunayen mazaje wa ahwalir ruwati wal jarhi wat wa fi a zamanin sa babu ishi ga ne ana ishara ولقد قال بعض العلماء وسمع ما سكتي لم يأتي بعد الحافظ الذهبي لم يأتي بعد الحافظ الذهبي مثله سلك هذا المسلك لم يأتي zo ba samu ba ba'da al-hafiz da zahabi ya tafi irin shi suka ce ba a samu ba salaka hadal wanda ya bi irin wannan tafarkin wa ma tafannul hadith bayan da sahawi ya rasu suka ce ilimin hadisi mata mutu wa asafan nasu ala an mutane sun ji wato sun ji bakin ciki saboda rasuwar shi saboda rasawar rasawar da suka yi walam yukhallaf ba'dahu mithluhu kuma bayan da ya rasu ba a samu ba a bar irin shi ba wa qala tilmidhuhu jarullah ibn fahad al-makki ma dalibin sannan yace walaqad wallahi ولقد والله العظيم لم أرى في الحفاظ المتأخرين مثله cikin huffaz malaman hadisi na baya bayan nan yace shi bai ga irin sa ba wallahi wa ya'lamu dhalika kullu man ittala ala muallafatihi zai gane wannan duk wanda yayi bibiyi littattafansa ya karanta aw shahada ko kuma ya ga littattafan haka ma haka alamin ya yace وأنه مؤلفاته لتتفن يربطها فتح المغيث في شرح ألفية الحديث للعراقي سنن شرح التقريب للنووي ها شرح التقريب للنووي سنن بلوغ الأمل في تلخيص كتاب الدار قطني في العلل المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة wato ina ga kada dai mu manta muna bukatan wani lokaci mu yi magana akan littattafan hadisai da ifai saboda akwai hadisai da ifai da yawa kuma malamai sun yi musu aiki sun tara ya kamata a san su gane wannan aljawahirul mukallala fil ahadithil musalsala شرح الشمائل للترمذي وانا شمائل محمديه ne الذيل على رفع القصر وانا ابن ابن حجر تذييل كان الذيل على دولة الإسلام الذهبي ذهبي تاريخ الإسلام ذهبي كان ونا تذييل نيي الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع وأنا لتهيأ كان تراجمني نعم. التاريخ المحيط على حروف المعجم القول البديع في أحكام الصلاة على الحبيب الشفيع وأنا أكن صلاتي الغاية في شرح الهداية المتكلمون في الرجال القناعة فيما تمس إليه الحاجة من أشراط الساعة وغير ذلك كثير كما بايا وانا ديوة يا ربطة مراتب الجرح والتعديل عند الحافظ السخاوي مراتب الجرح والتعديل أقول إن شاء الحافظ السخاوي زاد الحافظ السخاوي على شرحه على شرحه لألفية العراقي يكارا أكن شرحنا ألفية عراقي وعلى غيره ألفاظا أقول لفظا يكارا Waƙafa alaiha min kalami ahlil ilmi kuma ba kirkiro ta yayi ba a cikin maganganun malaman hadisi ne ya same ta wa azkuru huna maratib alfaz jirhi wa ta'dil indahu zan ambato maratib na jarh da ta'dil a gurin sahabi murattabatan min a'la min al'a'la ila al'adna daga na sama sama zuwa na kasa kasa descending order kenan ko وقد قسم السخاوي ألفاظ الجرح والتعديل إلى اثنتي عشرة مرتبة يجي رأس قوم شابيوني ستة للتعديل وست للجرح شدنا التعديل شدنا جرح وأبدأ هنا بذكر ألفاظ التعديل فارد أمت ألفاظنا التعديل وهي مراتب ألفاظ التعديل المرتبة الأولى مات بصيغة أف بصيغة أفعل وأن يزود صيغة تفضيل كان يقال أوثق الناس نسخه أوثق الخلق أثبت الناس أو نحوهما كقوله كقول أصدق من أدركت من البشر وإليه المنتهى في التثبت نعم. ويحتمل أن يلتحق بها كما زي يتحدد وانا مثل قول الإمام الشافعي كما قال الإمام الشافعي في عبد الرحمن بن مهدي لا أعرف له نظيرا في الدنيا wannan shi mai alfazul jirhi wa ta'dil ne yayi wannan magana yace zai yi wannan maganan fa ta haɗu da wannan saboda min din su iri ɗaya ne al martabatu thaniya karka manta fa yanzu jerin da malaman nan suke yi abinda su wadancan na da su ibnu abi hatim da zahabi sun yi maka ishara suka barin nan har yanzu kaga su wannan sun gama maka aikin kenan kaga lafuzan da babu a can suna kawo maka ko to abinda wadancan suka fada na su ce akwai lafuza wadda in ka gani kawai zaka iya ganewa to yanzu sun gano maka la yusalu an mithlihi wa nahwi dhalika wannan martaba ta biyu a gurin sa na uku ma kurra fihi min alfadhil martabati arabi'a martaba ta hudu wadda aka yi takarara na na na sifan thiqatun thabtun ko thabtun hujjatun ko thiqatun thiqa ko sabtun sabtun wa ma zada ala marrataini abinda ta kara kan biyu ka qawli ibn sa'din fi shu'ba thiqatun sabtun hujjatun sahibu hadithin wa nahwiha duk tana ciki kaji aka abinda ya faɗa akan malami daya zaka ji wani gari thiqatun hafizun hujjatun imamun akan mutum daya almartabatu rabi'a thiqatun ko thabtun ka'annahu mushafun ka ce littafi fa mutqinun hujjatun hafizun ضابط sai ma ce wala budda fil wasfi bil itqani wal hifz wal dabti an an kona li adlin wannan sifa fa malam yace ka sani fa dole ta zama ga adali walidhalika dhakaraha fi sharh at taqrib sabida wannan ne malam ya kawo ta cikin taqrib fa qala adlun hafizun ko kuma adlun dabitun Sabida ai akwai ba adlun ba ma dabitun yawwa المرتبة الخامسة أجل ليس به بأس لا بأس به صدوق مأمون خيار صالح الحديث عند الإمام عبد الرحمن ابن المهدي وانك أنا سيك لو كان كرشا كان وانا المرتبة السادسة محله الصدق كما محله الصدق رووا عنه روى الناس عنه يروى عنه إلى الصدق ما هو شيخ وسط وسط شيخ مقارب الحديث صالح الحديث عند غير ابن مهدي gurin kuma bayan ibn mahdi fa jama'a wannan nabiyar salihul hadisin nan yana nufin a gurin abdurrahman ibn mahdi ne ba za ka saka ta nan yawwa gane wannan kenan salihul hadisi inda al-imam abdurrahman ibn mahdi ne a gurinsa ne kaga anan yace maka salihul hadithi inda gairi bin mahdi ne a martaba ta shida amma shi a gurin shi ba ta biyar wa yu'tabaru bihi yuktabu hadithuhu jayyidul hadithi hasanul hadithi ma aqraba hadithahu suwailihun saduqun insha Allah arju an laysa bihi ba'sun fatinun kayyisun fatinun wa sahihun kayyisun حكم هذه المراتب حكم ورنن مراتب وعن حكم هذه المراتب يقول السخاوي أكم ورنن مراتب السخاوي كي تشيوا ثم إن الحكم في أهل هذه المراتب hukunci akan waɗannan mutanen da aka kasabta haka ne a ihtijaju bil Arba'a, Til, Olamin, fudu na farko zaka kafa hujja da hadisan su kai tsaye baka bukatan i'tibar gane wannan ba lati ha kuma bayan na fudun nan fa innahu ta jibi a ahadin min ha ba za ka kafa hujja da kowannen su ba li kauni ha la tush'iru bi sharitati at ta sabida abinda abinda mu yi saboda tafiyar lokaci mu a nan darasin mu na gaba don mun zo sai mu tashi kan hukumu hadhihi al-maratib mu ji abin malam ya faɗa hukunci na waɗannan maratib mun karanta sai mu ga dama da ina saman lokacin za ta isa mu karasar da wannan bayan sallah mun zo sai mu fara kai sai daga asalin littafin to hanzari ba gudu ba ne da dama karatu bayan hanzari ana so a saya a karanta a fahimci abin sai mu saya a nan allahu musalli ala muhammadin abdika wa su rika wa haifai ta kama sallai ta rai ibrahim na ka hamu da maji ربنا اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اللهم أنت العليم والخبير لما الصدور اجعل لنا من أمورنا فرجا ومخرجا وقد حاجاتنا إنك على كل شيء قدير باركنا اللهم في مدارسنا وعلمائنا وطلابنا وفينا وفيما علمتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين